Юнлы шабыжу. де хатер. Окопсем де пур, траншейзем де чавны. Пулеметсембе танксене пемелі пыжалсене кирлі вырнаштарны. Кашны взвода, кашны отделение, кашны боедза, хы шывырына пына тышмана перзян дармалыне декадартны. Анманыр, астударать Колпаков партизан вуны фашистран хақлырақ. Шаванба сирен вунжар фридзавілерзен елпланма юрамаш. Турханов яланақ шапла галатчы. Турханов шапла де каланы, те каламан, анжақ командир шүт туны баятсене келішірі. Эбенер иге фридза лештен және затрым. Апламанын тада сагыр фашиста мелей, кула-кула үйтірі шамрық партизан. Энерхи шуда кемеш. Вуна гитлері веца паян влермелле. Үлгіреймезен. Черетсерех наряда ярадып. Кулать взвод командирі. Пулышу вғытра келмезен мінді бір. Үйдат тебір партизан. Мен думаллы мақсырақ паллы, Ташман ба жабы жабыр. Эх, хыдылы кетінде паян бере. Асын сывлаза вадрахизен жән бірі сене жүлірек жеклер, фашист бол мәскене юратмаш, харсыр шин өмінче вара хыйчы трезетрать, шаплай юлдашсем, ұйдат командир. Шапла келешеші бәетсем. Вилмелле бұлзан, чын-чын совет партизанебек бір. Айкашев бұл илсе келесе замполит шанмаре. Шабақтай юлдашысен кымылне хужас десе, хын шуғышне нигамада білдермері. Вара, тул жудыл итченех окопсем чаваган партизанзембе калашса жүрері. Керек мінле бұлсан да, чунду хичен хеш бажала алран вежертме бір. Анманыр, Эбир мінле шабышнынчен фашистсем, пәдім совет партизанызем епле шабышныне білсі тұрыш. Нацистсем пирен еші вакхалық шыннызіне вишіміш сортлы эдемсем вырынне шеш хуращы. Эбир візіне чвашсем, тударзем, шармысем, тада ытты совет чыннызем, немішсен женнімбе де каямаррыне кыдарды бір. Арсланбек харзыр булар, юлдашсем, піррешеш маркалары шавирхіне пуяндайкин. Полушу келіне көрінімаш шитесе, шушым квагарзанах сұрт сырттарыне барзапых рәде тарықса кайры. Полушу келе сывырынне юханшы вілеш енчі ұлыға неміш сәм келсе Табы алық не шалтлаттарыса құпса ғуны иккен, пожырғанчы командир. Шылынас шанчық шухалзах бұрать. Шапла келіші бұяндайкин. Пужымырзене хаклыраха судасы чеш юлат пире. Хевел тухы жінчі юн сапнабе керелчш. Ку партизансене шивх тискер эш пулса ирдесе систерні бегех туйынчы. Хевел пепірле шил тухаканчы. Шавкун апла булмары. Пәдім тавралық сывлама чарынса итлесе тоныбек шыпланны. Хырык тұрыллы вады юман шинче шыргашна хура шыған шеш. Үйхыраны варанна да таванесіне әшке жәнне евер тескеррен кранкладать. Партизансем тухсатарманшы десе, немішсем разведка ячыш. Разведчиксем виші ұшқынба келеші. Әнер шундар яны танк хышне бұрзатыны фашистсем варманалла пожал чеш. Хире перер. Команда пачы Калпаков, Хамыр мінлі позиция ежініне ан пәлчір. Тебір ұшқыне хымыш хүттебе епшынса келет. Пуря тұхыр шын. Вәсем вăдăр удыма шивхарсан уйри хурал сатыны çртен пір шӹрлех темеше автомат хаярын шадырдатны илтеннчче фашистсем сабаланса кайма да, шер чын завыртмада завыртма Пурде шурлых риші пребек юшсе дыраган шеве лапраушне жығынчыш. Шавна курсан шуныктан хышне быданса, пожал береген немешсем семде каялла чакрыш. Рашча енче юғаншы вурлы кашма бұшлан разведчик сенде маре партизанзем лайық тілізе беніне түзеймезір, візем вилні юлдашысыне пырақсақ варсақ каялладар жүш. Кәшех тапранать, хыйтеллен бек шыппын мұғырдатры калпаков. Чынақта, улды зехетре арт подготовка пушлан вұтлы вутлы жылдавыл водыр минут хуши ашқынчы. Снаряд сәм жұрылса сирбетне хураты праба, тәдім сәрім кывак піліде чадыр гарны бек хуплары. Вара тышман бекотты атакына гайры. Те совет партизанезене ним хуманны не кыдардас тезе, те ытлашы васканыбе фашистсем пешкәнмесір чубашы. Шоссе енчен иге галонны килет. Вырман хышынчен ялда шергашна мото пехота шывурлы шын термежет. Немешсем ыштан табына сыне партизанзем тахшанах сисне. Шавынба, дамбы танксене пемелли пожалзембе граната таши тытны баетсене вырнаштарны. Стануклы пулеметсем энерхи пекех фланксене хүделемелле. Танксем харсашитсен, шымыл пулеметсембе автоматсем әже тыдынчеште, браня шинжелар сабыны тышман салдагесем часах шередігінчеш. Стануклы пулеметсем хыжалдан чупса быраган пехотына шір шумне лып чатрыш. ПТР пыжалі патенчи партизан сен шеш әжен маре. Хура хереслі танксем пір чырмавзыра хывырт шивхарза келеші. Лайықрақ тәллесе кышкырать Колпаков. Әнер çунтарса яны танксем чырмандарашы вӹсенчен пырынса иртме хытлан чыркына, эбир вӹсене иккешне те тухымрах вут кеверді тепер, хуравла тюнды командир. Вол каланы тәррес пульчче. Шунык танксенчен иртме бұшласанақ, малдан пір тамге вуд хем сірбітсе шунма бұшлары, ундан тепри сірбінсі кайры. Снайперзем! Офицерсене ытларах перзевлерме торыжыр! Кышкырать Колпаков. Халянде партизанзем пурте әже тыдынны. Пыжалдан да береші. Автоматсембе пулеметсемде херзех шадырдадашы. Ротари минометсемде мины хышын мины кыларса заярашы. Тошман атаки саман церен вайзарланса, хавша забырать. Салдаксем шер жумнелып чынза выртны да, нимбе де шеклес шынмар. Узал сымақсембе выржа-выржа, тада пистолетпа ғымзара-ғымзара шеш, офицерзем візіне тепре ура жіне таратырыште, вырманда бұданса вырдаган партизансем патнелі хваларыш. Тадықлы заман чивғарса житрі. Она фашистсем партизанземде партизансем де білеші. Немішсене малалла чупма чараймазан, тебір самантран тұшманзем алла алын тыдышса жабышма бұшламалла. Винтовка сенчен залп поберер. Раз, два, пли! Команда бачы Колпаков. Керсте керіс тавать залп хыщын залп. Пулеметсембе автоматсен жән вырым черетсембе береші. Вутлы шылмыры чашлаттар захшывать. Немешсем шакна түзеймеріш. Везен режезем авгаланма, хушкаланма бұшларыш. Ундан табақ чарынса кайла шаврын жеште, хеш пошала пырақса, шоссе енелле ним ергез рыткын Юханши вурлы партизан сене табынма хытланны мары. Степанов зводянчи поэтсем, шыврай жеген сене шыран херене тухма памазрах, пере-пере влерсе бычыш. Шапла пір сехедитларах шабышны хышын, мотопехотинецем кайлла чакрыш. Мінле шутладын командир, тері пуяндайкин. Кайылла чакна мотопехотына хваласа хамырда шывурлы кашны булзан. улы леш енчи вырмана тарса үкме пуыльме чыжи. Пір взвод чарсатыны бе узы курса, иге взводне вырмана тарса үкерме пулатчы пуледе. Айкашев кундан ништа да кайма хушманны чарсадырать. Шанмасты бе бына, пыдарсаты марызым палит манда шанас келмеш. Анжақ приказ вұл яланақ приказ. Она нигамда пысма бұлдараймаш. Эх, патрон зембе гранаты зембітсе жидеші. Немішсене кашчен, шак вырмана кіртмезен, шәрле хамыр кундан тұқсатарны бұлыттымыр. Вильні фашистен хіш пыжалі зэмбе, үтті жар хадірізіне бұштармалла. Тәріс, килшше Колпаков, купереш шылма бұлдарадь. Командир хушныбе трофейсем бухма кашны взвод ранах вунжар шингылар заячыш. Васказатарныбе фашистсем винтовка зембе сене нумай барақсақ варна. Патрон зембе гранатызем вара ешчеге ешшеге вырт выртса Шаван ба трофейчик сем шидес шабжура кирлі шар шеклеме-шеклеме шіклеме бәқ етса келчіш. Ирхи атакы ұнманран немеш командование тадах пулыжу итрі. Кондырла тілінче дивизионе батне огнемет павы латны ротта персе Халенде кашни партизанын чынахах вуны фашист пажапшмалла Ирхи Ирхибегех немешсем атака бушлазумен шур зихет хуши партизанзен позицине тубыба улды кепшеллі миномет сенчен шундарса тачыш. Хальхинче кучилаях пызык садырдуре. Минысем танксене пемелли пожалсене пурне де шемірсе О Окопрал араган жінсем хушынче вильнисем де, аманнисем Шапла самаях хавжана ротын темеш ғут вайларақ тышман баты дышмалла бүлчі. Снарядсем жұрылма бұра дам танк огнемет мәжілдетсе житрде малды окопсем жіне шулым запры. Ундан вырман херребе чавны траншея жіне хын вутлы сурчыкне сербітме түдінші. Выл сурны жерде пурде шулым бақ шунашы. Шавна курсан, юлны партизанзем вырмана чакма бушларыш. Камран тарадыр Весен шулне пүлчі калпаков, Ирсір фрицран храма бұшлар ари. Намыза юлдаш юлдашсем. Партизан земжен ку пуштырых пырлы жыл сапны бегех пүлчі. Візем винтовкезіне бронена шеміреген патрон зембе авырлар тіскер тискер пур енчен де тіллі себеме Агыр рота старшины огнемет патнелле хырым бажывать. граната зэн шихи. Тебір вуны метр шузанах граната зэн шихине тан гусинцы айне ывытмалла. Анчах фашисе мына азыр тюрех тәдімлі шулыма унчине сирпетріш. Старшина ура жіне сікседачы, хай вуд пущі бекек шунать, Юлашке вайне бұқса выл гранатызен шехіне үвітріде усы пулмаре. Гранатызем танкран вуны удымра нигамаси ен тумазыр шурылчыш. Тебір самантран хемленцех шунаган старшина да шәре үкірі. Пәдерет кубере, сәхірленце үкріш малды окопсенче вырдаган партизанцем. Кам хыйрегебе она хирш тухать, ыйтір калпаков. Эбі дұғадып, ман противотанковый гранаты да бұр. Тере ача шөлінчен иртменшін еверлі шамрык партизан. Ун хужаматне нигамдас тумаш, юлдашызе мына юндаба ачи десе Она Ына пәвебеде, сын беде вун білік шулхи ача дейін. Командир унчине ирк сірех иккілензе бұхры. Хывна шундарса ярасран хырамастыны, ыйтрывыл. Шук эбі ана хыйне шундарза ярып, хыюлын хуравлары пәчік партизан. Хытлан забы хеппен, ирік пачы командир. Юндаба ажи, противогаз тұхынчы. Кона петрен шулым сербетсен де, түрек сукырланасын хыдарма бұлдарадынде. Шавна білсе, выл пудық шыдық узы гурса танк патне хывырт шивхарчы де, гранатыне унайне гвытрэ. Шавы самантрах огнемет хайне де шулы майне Пір палкаса тараган хура дедімбе ямық херлі шулымыжынче мін пулныне курма май келмері. Кәшех аша шапныбек хват лысасы сывлыша чітре-тіреде, танк вырындан пәледелле вутлы жулымлы юба жікленчі. «Ура!» Харасах кышкырчыш хыды хавасланны партизанцем. Ундан вырмандан чупса тухрыште, ташмана арыслан бек табынчыш. Капла буласа нигамда кәтменчі болмалла. Алла алын тыдышса жабжасы нумая бымары. Немешсем ұштан келіні шавындаллах чакрыш. Партизанзем тадах трофейзем шеклесе таврынчыш. Эх, Шакка хытра Айкашев болу илзе келіні бұлзан, фашистсене пәдімбек шәмірзе тұқмаллачы, тәрі Степанов. Унчинчен маныр, пүлчана калпаков, Мен бұр шанчык хамырда, кашчен түйседірзан бұрды шылны бұр. Тәттім каш яланақ партизанзем майлы бұлаган. Пілік сихетре Кондыр енче квагарсал араган тузем енчен мотор керлене илтенче. Ундан самолетсем яранса тухне курынче. Штурмовиксем, пире табынмах тухны кызем, шүшенсе илче пуяндайкин. Пире мах пуле, кундаллах келеші. Хизепле шейкен немішсем, совет партизанесене. Шәршінче пір жынна табын табынны житмері, халі тада табын табынасшын. Шел, вәзем мінлі намыс көрніне пирін ұрық негам нигам тәпілейме, шуғышлын калари калпаков. Кашхине хүділенме қадірленне чух партизанцем сывлышри тышманран цыхланмалла буласыне азада илменчі. Пиде хақлалар чыгу. Весен окопезем бе траншеесем шүлден бұқсан ұвыш тубане шинчепегех аван күрінні. Шавынба бомбызем партизансен позицине часах сухаласа тұхрыш. Сывлыши дышман шапла ашқыны чухнех пур енченде пехотты шымірсе келіне көрінчі. Көйінде вілмелі аманны ұбана қашқыр табынны ба бірек бөлчі. Чәрі юлнызен шучы ширме де жетмеш. Вәзем де бұлен шүрі ұтла темежі құты аманнызем. енченде хәссе келніне түзеймесір партизанзем вырманышне шалдан шала чаксабычыште сырт сұрт лараган туса пітермен рудик шүртіне кірсе юлашки юндумламе юлмечен шабышма шутты Кашны патрона берекеттілір. Тері колпаков. Юлашкебе хамырын перінсе білмелей, үйтірі тағыжы. кебе де ташманах вілері бір, хуравлары бұянтайкин. Тәріс, келші колпаков. Чәррін юлзан пиревізем пұрбірек берзе бірахеш. Рудник шүрчі иге хутлы. Стенізіне силикатлы кирпичрен дуны. Мача урайсене хұма Анчах тұррине витме тада кандык алык таврашне лартмай әлгіреймен. Партизансем чүрежезембе аны анызене тұрзату хреште, пур енченде жевхарза келеген неміш салда кезене бере-бере үгерме дыдынчыш. Шабышу тада херзе кайры. Немешсем иге хучен рудник шурчы патнех чупса шитрэш. Анчах партизансем везене юлашки зембе хвала заячыш. Вара чул стена хүйттенче тұраган чынсене пыжалпа пызык сиенех тума жүккене сиссе, тышман пехотты артиллерисенчен полушу итре. Тискер сингерін юлашки пая хевел ана сумын бушланчы. Партизансем шыбах юлашки патронзене берзе бедерне чух, рудник шүрджелараган лараган хортна херрине артиллерий батареи бұрза житрі. Эй, Русь, парын, парынмасан мені бек шундарса ярат бір. вырысла каларе жән пірі. Рудник шүрден пір тапхыр ним сасы дейлден мері. Ундан сазардық юры янраса кайры. Тапран, чура тенчи хастаррын, шидет вышса запланма, Шунать осхагыл шелькваррын, ченет хаярын шабышма, ылханлы пусмыра вадатпыр, ун хвар митчен, вара шенетенче тватпыр, хужа булатпыр шершинче. Юлашки худ хватлы, шабыжушек ленет интернационалба эдемліх вайлеть. Янра тиреклі юра Суранланса пәтне жінсен көгірінжен херсе тухны хыватлы кеве тавралыға, тейнес хумебек сарылать. Немеш салда кесем палламан чілхебе каланы сымақсыне онланмашы бұлінде, партизанзем мінле юры юрланыне аванақ білеші. Совет чиннизем веле сумменнь шав гимна юрланыне илтсе фашистсем чатреве ереші. Урзагайна аслы офицер артиллерисем енне алыс сульчче. Вара виже тупы кепшинчен выргынса фугаслы тада вут тірдеген снарядсем рудник шуртне пыра-пыра шабынса, ишсян дарчыш. Иге хутлы шурт ларны вырында, тәдім езырландыраган чул бешеш тарза юлчы. Шавын чухтин, интернационал юрлаган зэнь, сасы шапланчы. Танмар шабы жу шапла вешленчі. Пәдім тыткына парын маре. Шене кыдартузем. Отрядри ларуды теплен Турханов партизан юхымен штабне яма шифровка хадерлері де, Ева шук пирки радист вырынне хайларчы. Орел «Орел, я сокол, как слышите? Орел, как слышите? Прием, прием!» Партизан юхымен штабынчи радиостанция чынчывыл. Ундан эфирди шыйшай сазыне итлезе ларчы. Анчах мін тубын мары. Вара тадах ымырткайга чынме дыдынчы. Пірречінчі икке, вище, тватты, вунны, ширым, водыр. Щук ымырткайык шывсып на бекех шыппынларать. Эх, ева щук! Асын сылать полковник. Выл пулсан тахшанах шак шифровкана парса пітермеллетчі. Еплерех радисткана шухатырмыр. Эммеррлехех пулмары жику. Кучумне сыбайлы херен сынары Ыры Иры сем тулы ехчі унын пушынче. Хышын мар, ыттышын семшін чунса çуретчче. Командир хушныне тумалла пулсан, кунне шерне пықсады машчы. Талыке-талыке бех дежурствыраларатчы. Унчух вара шивырма да наушнике хылмазрах вырдатчы. Турханов унба мінлетіл бұлныне, мін калашныне, иріклі вғыда мінле иртерніне азайлет. Хер яланақ унба бірле асшынчы. Бірле чух вара сары хевел бігек шишсе Мәскеркет нығавыл, шәк ют қалы жаған шынран. Мен жын хайне радиска бұлза шлеме яны батальон тубынсан да унда күшмәрі. Юра дуды цатыман жына партизан отрядінче. Хебе вара, жынже мен бұлза үртіне күрман, иксімір жет тузабыны бе туслашны бұлі бұлетесе шеш руғышланы. Апла ыстара дискна жешмар. Хамын телееме де жуғатмармшы ебі. Пыжырханчы полковник. ондан әшлеме чырмандыраган шуғыжа серсе ярас морзы аз азбукине пиклеттерме бігенчі. Орел, орел, я сокол, как слышно, орел! Отвечайте, как слышно, прием, прием! шаккать вал ключа. Шыбақ шанжык шуғалма бұшлана чух, сасардық наушникре кәтіне сасы илдінзе кайры. «Сокол, я орел, слышу вас хорошо. Приступайте к передаче. Прием, прием!» Чи илемлі музыка бек туынчык Турханова. Вăл хадырлесе хуны шифровкына ярсаты ттрде цифры хышын цифры кыларса яче эфира. Шифр тупсымне пілмен шыншын купушы сасы шешінде. Анчах партизан юғымен штабынче шав цифрызенчен пызык пілдершлі донесені туза хучыш. Турханов унда Янов варманэнчэн тухса гайнарамба отрядра мэнь пулныне, юлашки вғытра пухна зене, пилікшір пилікміш авергруппы ерешіне юкнене пілдерчі. Хыйсен хуравенче Барсуков генерал юлашки ши хуну тадыл нишен хыды кулляннине пӹлтерчче, тада Турханова онышлы сывылса житнебе саламлары. Разведка ишне ытларах вылатмалла. Скаржиска каменна чугун жул узелне пәр самантлыға да кушран ан вежердір. Унурлы эсер азырхамазар пәр буйста ан ирттір коммуникаци линейзем шинче диверсизем ытларах туза иртерме тырышыр. Нимеш гарнизонезене табынасыне ытты партизан отряджызембе халықшарын батальонезем туза пычыш. Сирен умритеп задача разведка ба диверсии. Пулас операций планезене шавна шуда илсе Авергруппына малашне шыхан еви тезе ят парыбыр. Евари шығансем, мен тунине тепленрех білме дұрыжыр. Унда хывыр яма май келмеші. Шавна тіріслесе бұғырда пире білдерір. Хамыр радиостанции серенбе кашны мұжыр сехетре шығынма бұлдарадь. Пызык онышлық сунадып. Барсуков. Тесевішленчі шифровка. Шихуну каллех ергелені Турханова хыды савындарчы. Унчен малашнемен думалли пирки татса каламах хэнчче, халі пулас операци планя тюрек кужумне тухсатачы. Агывыл виже тіллеврен пірі. Топографик арты жінче скаржыскі каменны хулыне шыраза тупса жуғышлары полковник. Пызык коммуникации узеле Хуларан чугун жул твады енелі тухса па лоц енчен келеген эшелонцем фронта шак узел видер тухса каяща. Шав эшелонцене тэрэс шутлаза тухныбе Гитлер генералізем хыш фронтра мінле шапжасыне білме булать. Кулже теплен туза бырас пулсан, кашны чугон шул шинче вишшер сынав постчы ушмалла. Кашны постра вишшер сынав жаба икшер шығынужы. Мен буре ұлдышын керлі бұлать. Шивыхри шоссе жүлізімбе мінле автоколонны зэмірце кайныне сынама тада вадыршын уйырмалла. Пір ротты валли үш тупынчы де. Тебір роттыне виші бая уйырмалы кет. Пір байне Громов алдыне барбыр, тебір байы хамыр базына тұшман сазардық келсе табына сран сықладыр. Вишіміш байы резерв рабулі диверсизем тывазыше пӹтӹмӹшпе Савандеев ерце бұдыр. Соколова разведка йергелеме Политработник сем ялын хебекех Софинформбюро сводкине халық хушине сарыш. Ку комиссаровын шығыры. Авергруппа бірге пужатларах шымырзелармалла бүлчі. Немеш бе контрразведки мәніккенне Турханов испанире шабышны чухнех сесне. Она шара алба бұрзадығы неймін. Канарис адмирал хый шайкене чи ослада пулдарулла офицерзіне бұхна. Анчах совет разведчикізем выржы ченде, выржы бада абверба онышлы крешме пулныне піррежеш маргыдартна. Гитлер шары пур фронтрада чакма пушланырабба, абвер эші уйрымах ұнми бұлчы ку талантлы разведчиксем фронтраннумай вилсе пӹтнинченде, операцисене тепленре хадрлеме вăхыт çитменнинченде килет. Шәв вăхытрах совет разведчигизем юлашки жулзенче хызен осталықне тадағытлара хюстерчш. Шакна та шуда илмелле. Эбир малдан шыған еви батне хыш енжен шивхарма май келесіне бір. Ундан шығанезем мен дуза бұрынне тепчеме бушлыбыр. Кам булдарыха шагыше? Хынчен хыйтры полковник. Фронтрибек ущын шабжас пулсан, Байдиреков пек булдаралы пирен хужыра урых тубынас шукчы те пуле. Анчах куша курынман фронтра урыхла жабышмалла. Кальтенберг па яни чыга хушса бұғас маржи. Вәзем бушлачыр Малашне мен думалды зденек отряда таврынзанах вишен ларса теплен сүтсе явы бірда, әже тутынмада пуле. Шак шуғышпа Владимир Александрович партизан юхымен штабынчен келіні шәне кадар дузіне еплі пұрнышламалды приказ шырмаларчы. Халықшын тавраганзен сучы. Вишіміш роты вырында жүк, үшта күш сагайны деп пәлтерчі теншеш вырым шулдан таврынна савандеев. Шак хыбар партизансене хыды хумхандарса ячы. Ротта шухалны пули пульме ябала маршке. Унда отрядын вишмеш пае. Тада боецзембе командирзем де ютшынзем мар. Пурди совет чыннызем. Мінле лопкын юлынға. Вара шухал народына жырама шавгунах соколов агларза Вăл хыйпе піррле вуны илчче те, Сухеднюв вырмане тăрăх хевелтухыш еннелле çултыттрре. Партизансем вӹсене виче кун тюзейми кетсе пурынчш. Пуринде вишмыш ротари юлдашысем ттеррсте келех таврынасса шанас килннечче. Анчах куапла булмаре. Пәрерхине, Ваща пəшшисем тăрăх кыбык юхтарса сатыраған лашине, пәтченех штабу мінче евішран пырсак қарчы. Полковник юлдаш. Айкашыва жыраса тупса арестлерім. Ман юлдаш мына тебір икесі хитрен кунда үлсе шидереші. Ротты ішта. Унчинчен шак каланы. Сумкинчен юнба вараланны хут листесем тарчы лейтенант штаб вăхынчи командирсембе поэтсем весене тавраллах шавырса илччш. Хаклы юлдашсем, сасыпах вулама бұшлары Турханов. Пире Айкашев майор улдалары. Энер тышман хамырдан темеше хут вайлыне пӹлнне болзан да, çавăçу де де каç пулышу аядып аядып тесе хый тухса тарчы. Паян бе шабжат çапçатпăр мінле шапышныне шырсатыма вғыт шук. Піржін да ман манман. Пурде юмахри паттырзем бек хаярын шапыжашы. Вилес пулзан да пурде хеш пұжала алыран вәжертмезір бір. Малалла шырыва урғалыба жырны. Юлашки граната зембе пур енженде де табанса килнне тышмана кайылла хуза ядымыр. Шабы жура пуяндай кін паттыр вилме вілчі. Шырва хам вішледіп, патронзем пәдейші. ибір вуніккін шеш юлдымыр. Пурдей икшер вишшер хутаманны. Шак шырва флягылш нечіксех варатпыр. Ундах пирін ротыра шабышса вілні жінзэн списсыге. Камда болсан, шав гына тупсан ун ышынчи хутсене Совет Союзне ярса пама Сывы бұлдыр пирін парти, сывы бұлдыр совет халыхе. чэррэн юлна партизансен ячебе Калпаков. Итлесе тарагансем, пір харысақ пилот кезембе картузызіне хывза темежі минутлыға шыплан тачыш. Үштан тупрар кына, ұйтри полковник. Сходня ялінчі жінцем барса яджыш. роты рота ялдан игі километрді варманда жабышна вилнне партизансене тванла мазар жіне пытарнă. Пәрр шыдыка утмыл улды виле худы мартереш. Калпаков флягинчи списыкра да утмыл улды яда азынна. Шаплавара Айкашевпа унын пилік сыхлав жизір пүшне пәршін да юлман болмалла. Асын сывлары Соколов. Тошман, мишешін шухатныне пілме май келмері, комиссаров. Карательзем вильнисене мазарба юнашар пытарсах варны. Эбі унда кайса пыхрым. Вір және хересіне редин-редин ларца Мен буре çрщирм сагыр херес. Ял жыннысем калана дырых, суранланнисене немешсем шеребех бодзентын хулыне турттарны булать. Ротты шабышны шере твады шымыл танкпа пір огнемет ларса юлнă. Вәсене пурне пирен юлдаш сем заяны. Айкашев не ұшта тұпса арыслерір. Шабыжу бұлны жерден вуны километрда пәчен лараган хуттыра баян ирхи апат шимекедемір. Шавында анзыртран тупырымыр. Пурте туймихи выращы. Хутыр хужи візіне бандитсем тезі жұтланы. Виші күн ұрылмазыр әшке әшіріштет. Айкашыва конвой байлзе келчіш. Хой чынчын арестант сэмбегех юле пилікін. Сухалне темиші кун хырса азатман бірки, авалхи вор хурахсен бек тискерленсе кайны. Штабу умменче тараган Турханова курсан түрек ебылдатма бұшлары. Сывый полковник елдаш, кашарырдарғашын албама пулдараймастып, шүрім хышне шықна аллысене турткала салца яма хужырға, Эбіде офицер вет. Манран мышкыланы сен офицерсен авторитетне деп бітерме бұлдарадь. Штаба үлсе керірде алызіне салдыр. Конвойырсене хушы полковник. Допрос вичесеге тытла дозылчы. Айкашев малданах айба нимбеде ежнашын булмаре. Уйрымахына отряд командири пулашын кыларны прикасыра Турханов вилні дезе мменншін суйны, тада иевына ирксірлезе намысландарма хытланны жінженетні кымыла каймаре. Вăл пурин те намыса пілмезірек суйры. Юлашкинчен командирсем тарықса кайрыш. Мен вғыда сая ярсаларат прибир, теребай Диреков. Тыдаста стена жүмне традас, де пәттірі. Анваскыр, чарчы Турханов. Соколов, қалас жынчы. Айкашев, паян шул жынчы, паттыр зембе хырап жызем вилесі жінжен, мін галаза бұдын? Астывадыны? үйтір ваша. Калаха халіде ху жуғышна улыштармарыны? Ман жуғышмарвал, ебына темлекіне кере вуланычы. Мінле ыйтрре комиссаров. Выршыра пулі чималдан паттыра жырасы тупать. Шавынба паттырланма паттырланмаан васка, тезе юнаса бычывыл. Пілдерчі Соколов. Апла сан шудупа, хыравшызем паттыр шынсенчен телелерехи, айкашывшене тұрықлаза пықрыбай диреков. Волканламазырақ баллы, келші айкашев. Хыравшы пулесем шоқырны чух пушне шіклемезір окопра бұдан завыртать. Паттыр жин ташманай хиреш окопран чупса духать. Шухышла забығырға, візенчен хышне маларақ пуль бұрза дюме бұлдарадь. А, кәмен шенезе юлдашызіне пырақсадарны иккен. Тарықса кайрызым палит. Щук, юнышатын ерінчік. Пуля сана паттыр зенчен маларақ шыразы тубе. Мәне ит малыне саптер саптердемір пуля. Камын бур, пуне пушнешіклері шухыша кайны Турханов. Ман шутпа ына суда барас пулать партизанзем пірле бугунза суд тутчр, тере комиссаров. Командирсем унба келешрш. Кындыра абажы хышын пәдем отряд шырма ушлан гына бұғынжы. Командирсем тывыл тывылдарса кыларны вады йывыш вуллишине жіне бұрзаларчыш. Боэцем ұшта унда кепрленсе кебірлензе Юлдаш сем, тері Турханов. Халықшын тавыраган сен сутне ужылны десе жұтлы бір. Дежурный айыпланагана илсе келер. Дежурный варманалла бұқса қыжық турцанах, конвой Айкашыва илсе дұқса хал үмне бір Айкашыв, Айкашев, сире партизанзем присягына бұсса жабыжы вғыдынче ротына бірақсадарны дезе айыплашы. Айба ежынадыри, штапра допрос туна чух Айкашев вешемсерех куднылашначчы. Халі шинзем хый майлы булас шуккине туйса, хыйне урыхла тытма жухышлары. Халық кудынчына юратмаш, тень тунза, тармазан, партизанзем мана кажарыш, тері вылышыра Шавынба Турханов өйтніне хирішлезе тымары, айыба прембек ежінчі. Эбир шакшынна вежі уйық каярах ротта жанзапанычы. Пушнечік седыраган Айкашев шіне қыдартыры Турханов. Айкашев, калырха, халі шавротты ұшта? Пәлместіп, аран-аран үлденмелі мұғырдатыры Айкашев. Командир білмезен, ұна кам білдір, тарықса кайры диреков. Пирін юлдашсыне ұшта кайза чикрін. Партизан зене вăл юреех тышмана кайса сутнă пуле. Намысыр, суданчык, керлезе кайры халық. Пәтрәм, шишсе иртрі айкашев пұжынче, бұрны шип вәшшен гына жағын задырат. Мінле майпа, хам майлы жавырас шишак тарқны жынзіне. Айплы юлдашсем, хамағы айплы, Пире немішсем бұт луынгышне ғупрыш. Эбе вилесрен храныбе хам мен туны жинжен шуғышламазырақ ротран тұқсатардым. Ман келде арым, иге ача, вәзене тылыға хварас келмері. Тархашын, кажарыр, шандарзақ каладып, урых нехшан да аплақытланас шук. Шамки жіне тапсадухны сив дара жылза Вилесрен храр репень. Присягі баныне мандарим, партизан зенреденче дисциплиналлы, числыда хастарлы боец пулма, хама паны прикассембе заданизіне керек хыжанда вғытра бұрнышлаза быма буладып, теніне астывадыри, ыйтры комиссаров. Астывадып. Таван халық ырлыхебе телейжін, шурална шаршыв Интересы земшін, фашизм пусмырне вұқытлық кірзе үкне сене, ириге кылара сижін, юлашки юн думлами юлмечен шабышса пужыма хумада ялана хадыр, теніне астывадыры. Астывадып, ман пан Апла бұлзан міншін хывырашан забан ротына пырақса дартыр. Айыплы, вілімрен хұрарым, чәрін юлас келджі. Шак, хамирік пепаны чаплысымаға тытма білмесен, шабы жұрартыш манран хұраса тарсан, е прикасырақ кайла чаксан, мана пурде судынчык тесе питлечір. Тада закон бек кажарусыр айыплатчыр деніне астывадыри. Юлашки худ ыйтры комиссаров. Четреве ерне Айкашев нимдечен мере, пушне шеш тадатлара хусыре. Маччанместен, чәлхүше трейм, тюсет раймары бай диреков. Эпі мар, тарғашын, ытлай евір ана айплыр, сымсыне тарзай тилмірчі айкашев. Камында да мінлі үйді бұр, халықшыне пықры полковник. Ур ғыйтмалды Пур деп палла, тек партизан ятне шертме барар мар. Присяғы тұтма білмер бұлзан, явап тытма білдір, керлезі қайры халық. Юлдаш сем, тере Турханов. Сирен умырда намыза білмен шын пушне жіксетірад. вол юлдаш юлдашсене ним вырне хуман, çак тәнчере уншын хый пурны çынчен хаклы ним те пулман. Эбир тван халықшын тыван партибе тыван правительствышын юн тăкса жабышна чух вăл хый пучне çылассишшн çе шын Шағынба, вұл қалық ұмынче айыба кіне. Эзіріна шүт тәнжере бұрынма тивіш сірдерір. Тәріс, Халыға ұзыда васы жінчен манны шын шынағақ шыр жінче бұрынма тивішсір. Хый пушне шыласы жын, юлдашызене бірақсатарны хұрав жывара унсыр пушне, эдем ятне илтмете тивішсір. Шабақта эберіна приговор ежінітчен юлашки сымақ барбыр. Ай Кашев, эзер мен қалама бұлдарадыр. Бұрти сывлама жарынны бек шыпланса дәчіш. Вильнішін бек кайна Айкашев тавралла бұқса жаврынчы. Унын партизанзем хыне херхеннене, шелленіне курас килніччі анжақ, хыйшине пăхнă кучсенче құрайманлық вуче хыпса тухнине ккына асăрхарĕ тывансем. Палламалламар улшынны сасыба калары выл. Хепе тышман мар. Йыныш шулба кайны шеш. Херхенер мана тарғашын кажарыр. Хамшын мар, тылыға юлаган, арымба жасемшын тілмере деп кажарыр. Чәррені хварзан тек нихшанда тышманран қыраса тармастып тесе сымақ барадып. Әнен местер пулсан тәріслезе бұғыр. Шақ самантран бұшлаза ебі командир бұлза шешмар. Ахал боец бұлса да шабышма қадыр. да, шабышма қадыр. Камын мінле сәню бұр, үйтірі полковник. Хал ғумне вадрақ шен дұқсатачы. Эбир пәрбірінбе алашса дадылдымыр тервл лапкан. Варжы вғыденче присягына авалдан авалданбах вилім кетне. Айкашы да вилім кедет. Перін кунда вол мінле виліме тевішлі бұлны шеш калашса дадылмалла. Эбір сутран айкашыва шар звание хыварса шақса білермелі айдат айдатпыр. Урықла жұтлаган земпури, шүк, Йытта йыды велме, яныраса кайрыш сазызем. Апла булсан сазыладып. Кам Айкашыва майор звание хварса шақса білермелет васшын. Алыр зене шеклер. Кам хиріш, кам сазыламазыр юлчы. Юлдашсем, приговора пір саслын ежіндымыр. Серін мен де бұлін евітлемелі Айкашев енне çаврынсали Турханов. Полковник юлдаш! Трибунал çак савлермелле суттуны çыншын эбе мар» «Севен бюльчче на отряд командире. Полковник гражданин, сиртен эбе пір ябала шинчен идасшын. Ыйдыр. Кударанчен мана килйиш хыбарзыр жоғалны десе жұтланы. Изер мана міншін вілермелле дуныне невізіне ан білдерір. Малашне деебі хыбарзыр жоғалны шын бұлса юлам. Эбір совет шыннызіне улдалама бір. Тада дебрі дубур. Панчен эбе сирінбекек офицер бұлнычы. Тархашын шақсавілерсе намызан кытардыр. Чырын хвармама жүк болзан перзевілерір, да, Турханов кыштақ шуғышлазадычы, ондан комиссаровпа шыпын калашса бұқры. Юрі, келші выл. Хама шанзабаны командир влажебе узы курса, суд приговорне улштарадып. Дежурный, пәдем отряда строя да, айкашыфа халхум тұқса тухса, персе бұрақыр. Тейлі евенчен зем. Германири шар разведкине абвердене. Она чывашла табынныне хирештыны е ингек сингекрен хюделенни деме булать. Анчах шаплагаланы абверумынче тонын нумай задачы зенчен перне азынны шешха. Унын теп задачи разведкаба контрразведка тада беш шабышма булдараган патшалығынчи шпионзем – диверсантсем, тірлі палачсем қадырлезе, варшы тухсан візембе анлын узы курасы пулна. Принципсыр, мораль шынсене пиде чее де игібітлі әдемші ерце бұма бұлдарны. Фашисем пәдім влажа хызен аллыне дыцайлны хышын, унбек бекшынна чазақ тупны. Кувыл Вильгельм Канарис пулна. Вăл бұныбе Абвер Гитлер империенче часах патшалық ғыжынчи уйрым патшалық пулзадыны. Тәресібе каласан Абвер хын пушлы хезір пушне ұрық негамада пăхынман. вара Гитлера шеш пăхынзадыны. Малданах Абвер үлзен Гитлера тевиштернне. Тевиштермезір. Канарис адмирал немле ирсірі шренде ерінзеті маншке кирл болзан вăл керек камада сутнă, термине хуптарнă, концлагерсенче азапландарнă, вілернне, ттеррлле провокацисем туна, Агы хышпыр тісліксем. Пинде тұғыр жыр хырмыш Гитлера Польшына табынма сылдав керлі Вара Канарис адмиралба СД шефі болны Гейдрих август уйық вешенче Польша шәрін формине тұқынны немешсене Глейвиц хулынчи радиостанция вайбаты цейлсе Германия хириш передача бама хушна. Провокаторзен әжі онны. ре радиостанции эфира темиші минут хуши немешсене хириш передача барсадыны. Вара Гитлер поляксем хыйсем бере табынчыш тесе варшы бұшлары. Тебір пызык провокации пинде тұғыжыр херақпіріміз жолда болса иртті. Ончух Германия Венгри диктаторы болны Хорти ятлы фашиста Совет Союзне табындарма жұтланы. Вара Абер керей пір аэродромран баллаза илмелли Знак семсір самолетсене сывлыжа шеклендерет те, Венгри хулызене кайса бомбайне дума хужать. Ся вғытрақ немеш разведки Венгри правительствине сире совет авиации дабынжы тесе элеклет. Шаплавара фашистла Венгри Гитлер шарбе бірле Совет Союзне хиреш шабышма келішет. Абвирагенчізем Европари капитализмла патшалық сенче пуринче де бұлындемілі. Вәсенчен біресем хайсен патшалығынче диктаторсем бұлзадырыса Тыван халық юнне чырмари шыв бегех нумай юқтарны. Агвізем, Испанире Франко, Норвегере Квислинг, Голландире Мусерт, Австрире Зейс Инкварт, Судет опылышынче Генлейн, Словакире Тисо. Канаризын хура ішізіне советчінізем әмірде манас жүк. Нахтигаль ятлы батальон хый Львов хулыне бұрза кірсен. Пірернере пелік пен шын Ундан выл Злочов, Тернополь, Проскуров хулдесенче урна тискер кайықла қытланса жүрене. Бергман батальонда абверах пығын затыны, Выл Шуржир кавкасыра мәнчухлі юн юхтарныне азынзан керек камында шүшпүш вирелле тұрса каймалла. Унын шүлі Пятигорск, Кисловодск, Минеральные воды, Мадзок, Нальчик, Тамань, Керч хулызе мурлы тызылса выртна. шулчине Бергман батальоне хышын пиньпинь пин виле выртса юлна. Унды абвер совет перзеде, шақса да влерне душы губкызенче де пычықтарса білерні. Хыжы біресіне чіріллех шырайне чавса хуна. Че еде игебитлі бұлныран Канарис адмирала тезе чынме бұшланы. Унын штабе вырнашна Берлинри тир пицуфер ураменчи шитмельдваттымыш шурда тілі еви тесе ятпаны. Ева хужие ыдарлы калама юратны. Тірлі символ сене Ун кабинетне кабырлатмалартны ябаласем хушинче бронзыран туны виші убыде кілетке болны. Скульптор везенчен пірне ал видер иншеделле бұқса доны бек. Тепріне ывыш тубанне холға батне дытса тенгерзе итлені бек. Вишімішне тудыне пюрнебе бұса шыпланма хушны бек көрінмалла туны. Канарис шучепе шак скульптура аверн пурнеде курмалла, пурнеде илтмелле, анчах немде каламалламар не білдерне имеш. Гитлер шарын разведки чынахах шапла булматырышны. Канарисын чейленме пілнізір пушне тада тебір талант пулны деші. Вұл час-часақ малашнемен бұласса вғытра сисне историксене халі детелін дереді. Сымахран. А верпушлыхе гитлер шары хойн тышманы зенешін дерес шуккіне пинде тұғы жерхерек бікіміз шу вежен сесіне булать. Вара выл Германире фашистла режим улшынна хышын хайвалли ұжы вырын шырама унчухнех пушланы. Ун жібе тәнчере капитализмла монополизенчен хватлы урыхнем де пулман апла булсан, ына çав монополизем шеш ошы вырын тупса пама Анчах карательсем, синдикатсем, трессем, хысене ыры тунычынсене шеш шав Шавна пілсе канарис круп, тисен и г фарбен индустрии, Сименс, тада шавн еши промышленность ба, банксен пірлешівісіне тевіштересіжін шунмадыдынна. Монополизен вайне упраза усрас тесен Германия империализмін вайхватне пәдерме памалламар. Кунде немістенчен хайсенченде весен күршесенчен де келме бұлдарадь. Апла булсан, күршірі патшалық сене ерце бұраган сене немешсен майлы жавырас бұлад. Квислинг, Ген Лейн, Ти со йыши судынчыксен шыби, выржы хышын мінле пуласы паллы, вәзіне пурнеде вилім кедет. Абверін візем вырынне халех урыг диктаторзем қадірлезе хумалла, шуғышланы канарис. Ыштан тукмаллаха, шавын еші жінзіне. Палач пулма кашны судынчыгақ пулдарать, анчақ патшалға ертсі бұма талант керлі. Талантлы монополии немеш жын мар, хызен халыхеземшін тларақтыр шешке. Канариса уйрымах выржы хышын Польша мінле жолба қаныш канышпаман. Херлі жар чиге урлы кажадех, тене вылышыра. Унчух фашистсене курайман поляксем, большевиксем хышын кайма бұлдарашы. Әлікре хунда Пилсудский, Рыц Смиглы, Ишши вырысене курайман вăйлы çынсем пулнă. Вәзем Польшына херлізем хышын каясен жен Халі кам хыдары? Андерс генералын авторитет шук. Варчы хышын унран поляксем эбир юн тықса жабышна чух болны, тесе итма бұлдарашы. Варчы Египет тракетсе ларса Польша диктаторы пулаймын. Миколайчик самаях шүлеллешкленме пулдары де она шанма жүк. Выл Англибе Америка разведкесіне судынны. Варшавара Бур Комаровский генерал бұдан забурынать. Она хамырмайлы шаврасы евір пульме. Анчах поляксем ун хышын кайма пулдарасыне әненес келмеш. Тепри болзан шалдах аптраза үкмелетчі канариза аптратма хен. Выржы хышын Польшыра диктатор булзатыма юрықлы шук жүк болзан, эбирына урых тубы барда, ұқша денге ят тада терле еврлық сенешіндерсе бұмалық вайхыват парзақ вары бір. Вара майлы вғыт житсен, пытранжық шывран ішсе духеде, Польша лидері бұлзадары. Польша выржиччен хибекех Германия чури болса юлі. шутлар адмирал. Вара тилі евінче эше дыдынна. Чим алдан поляксем жын хаклы жынна жыраса тупмалла булна. Она ахальхалых юраттыр, улбут хужасем хизе плетчір, абверавыл хаймар, унын яджы шешкерлі. Шавынба унашкалшинын биография тұры жыл таза болмалла. Шыраны шын тыткынри шар лагерін лагерінче тупынче. Ына Казимир Кавальский тезі чынне. авалхи шляхтич рывенчен тухна. Унын ехінче Польша историне керсе юлны шынсем піррешеш мар бұлна візенчен хышызем Польшына вырыс патшы тыткыненчен хыдарасыжын кыларны вастанизенче балырны. Тепризем граждан варже вғденче херлі жарба жабышса чаба тухны. Улбут хужаземшен шакят чынахах пиди хаклы булны. Казимир кельцевое водствинче ашы именеінче журалны. Анчах шамрыклах Парижша бурынаган мынаппы жыбатне тухса да, ундах Малдан университетран, кайран Шар академиян жән веренсе тухса тыван шыршывне таврын хадірленне. Шыбақ шәв шул варшы Вара выл хый ирекепе Франци шарне кәне. Пинде тохыршыр херхмеш шулда ытти офицерзембе бірле вылда нимеш тыткын нелекне. Абвер хайбе интересленме бушлана чух Казимир лагер администрациенчен вұрттын вұржы ғышын Польша мінле жулбагай малла ятлы кәнеге жырны. Шау кәнегере выл вұрысымбе немішсене пір танақ Ку кана риза савындарны шеш. Вара выл хушныбе абвер агенчізем автора хыйни эшре әшіре Ал ширымне хадірлесе шитерсен, вәсеме хына Лондона ярзабаны. Эмиграция поляксем шав пызық пызык тиражпа печетлесек ларчыш. Шапла Казимир Кавальский нигам білмен офицердан тұруках тәнчебе паллы публицист болсатычы. Эш кунба бітмері бе, Ковальский кенегине Польша ри леген сөйсімбе партия членізем хушинче де, тыткынри азапланаган поляксен лагерезенче де пиде анлын сарчыш. Паллахына немеш администрациенчен сарны бек тума Кнеге авторы бе, унын шивық тузізіне шар трибуналин судне памалла дурыш. Сучы перерне бычы. Унда немеш хашачысен корреспондентчисене шешмар. Нейтральный патшалық сенже тухаган хажат представителесене те Вара фашистла суд, антифашистла публициста епле суд туны жинжен пәдімтен жібе шавларыш. Нумайже немеш лагерінче вұртын кінеге антифашиста персе влермелле васран хранычы. Анчах Гитлер сучы халхинче хын ташманне ытлашы хыда айпламары. Улды уйхлыха штрафной лагере кучармалла бек шырлахры. Кешех поляксене хупса усраган штрафной лагере сутпае планы преступнига илсе бырса аячыш. Варшыхышын Польша мінле жулба кнегене вуланы антифашистсем ына наци геройне біге хабыл за йышынчыш. Абвер выртынлыхесене пілмен жаввезем. Пілні бұлзан судынчыға паттыр вырынне хурса чыслас шөкчі. Шав вғытра чын-чын Казимирба она кенеге шырма пулышны вунчи жіп отпольчик крематорик магинче тәдім каларсақ шунны. Штрафной лагере ун ячебе Канарис Польша диктаторы Дума Ежи Матковский ятлы авантюриста бырса Гитлер шарне орелба Курск тавражынче, ундан Киев пажы Томер хушинче шапсаргатны хышын, Канарис план планне бурнышлама, вғыт шивхар шитнине туйрыде, юлашки білік шул хушинче, пызык паду маллы ишсене, яланах онышлы дузабыны Мюллер полковнига теле евене чынче. Везем Силезия ятлы крейсер жинче баллашнычы. Канарис Контрадмирал адмирал унчух крейсер командирече. Мюллер капитан лейтенант кешен офицерсен жән пәрішешчі. Шыған шығана варман ведерек бек, канариста Мюллера үтті офицерсен жән чазақ уйырса илчі. Вара майбен-майбен хайпатне шивхартса бычы. Абвер шефі бұл задырсан шанчықлы тусне де унда әш тұпса бачы выршы пушланас умменнь візем иккішіде фашистла режимын шанчықлы тереге болсады жүш. Абверштапне пинде тұғыршыр шулда Берлин хулынчен чоссена күжарнычы. Тышман авиации пере столицыран хвалаза үртіне күн Иртне ұрлығы ырлыхе вғытсыр пәтнежін күллянныне пыдарзады маре адмирал. Сехет вуникке жабасы де нумаях юлмары. Пирін жав заманда кәтсейлме қадірленес бұлад. Хужыр адмирал әбе ялнах езіргаланы бек тұвып, пуш тайза хуравлары мүллер. Он бірге бірдей келенесім жүк ыдарлы көлчі канарис. Иксімір бірле ешлерімір, малашнеде бір-бірін жән урылма юрамаш. Ман пуша педе шухыш шуғыш плана Финдлинг тесе ят барыбыр. Шавландырық бірін ағымен думалла. тереде адмирал хын жуғышне мүллера білдерчі. Он надып тадақ пуштайры полковник. Манын мен думалла, шыппыны үтірі кыштақ сан. Матковский чын Казимир кавальский маррине пілме бұлдыраган шынсен списокне думалла да, вғыт читсен пір шин юлмеччен вәлерсе бітірмелі. Койше дума меше уйық барадыр. Улды шиде уйықран ұтламар. Кавальскизен имени Кельцева и ватственче. Казимыра имени бе юнажар лараган ялды жінзем пурде білме бұлдарашы. Унсыр бұшне тванезем, вренне тада шар службінже юнажар бұлны жінзем білме бұлдарашы. Вәзіне пурнеде шырасы тупса, вілерсе бітерес бұлады. Польшыра бұрынаган шынзене бітерес, әже сирін думалла, үттізіне ұрық шынзен давеш. Апылай пен. Польшыра ішлеме оперативлы ұшқын ұйырыбыр. Изір унын шефе. Хамыр штапрана пилікшір пилікміш группа дейбір. Генерал-губернатор свыра уншінжен. Автомобильзембе танксем юзаган мастерской десе жұтлатчыр унда сире вуна офицер, ширым унтер офицер тада шитмел салдак сене тăрăç. суйла хывыр суйласенме Салдақ сене Бранденбург ятлы дивизия командиры уйырса бары. Шулах жан тухмалла. әрне хушинче. Паян тундикун. Юнгуны бир кельцы воеводствинчи пірбір аэдрома вешсе жидібір. Канарисын юратны етіне зепел тезі Кутаранчен адмирал хыйне çав йыды пек парынна чәрчун урăх щуук пуллетесе шутланычче. Халь Мюллер полковник епле куç сиктеремеср не курсан, адмирал ирексерех иккеленме пучларе. Зеппеллшн эпе турыпа бірегінде. Анчах шақ офицер демана туры вырынне хурать пулмалла шухышларе білікшір авер группа Ковальский улбудын именіне январь вихінче бір завырнашыры. Мүллер чималдан арымы бе херне арыслеттерчі. Ундан кел жүрт тавра еплі пралукран картадытаржы. тарчы. Тавады кәдесе, тавады вышқы дударса, пулеметсем вырнаштарса ларттарчы, тада видезембе келетсенчен термебе казармызем дударчы. Островец хулынчен чензекелне саперный батальонба тыткынри салдаксен икшер шинлы команды пәрерне күнне жерне білмезір ішлене хышын, улбут келшүрчі самаях шанчыклы крепыш болзадычы. Шавын хышын тень, саперзембе тыткын рисалдаксем ыштан келіне шавында тұқса кайрыш. группа хайнешне тыдынчы. Камда булен айкран бақсадыны булсан, немешсем мен дүнне нембе ланас Ирхіне Ирхине ирек дырашы де, малдан заряд кыдывашы, ондан пәчі кушкынсене байланса, пәресем шивықри вырманзымбе ялсене тұқса гаяшы, те презем гаражумын грузовик грузовикпа шымылтанға пірре бұзашы, те прешенерен Ондан тадақ поза бұза Шапла кашне гунах иквиші хут машинысене пысса юзайшы. Унзыр бүшне юриех иншеде илдендердене бек тимір листізіне младук сембе шаккашы, Пычкапа дадашы, хыраба хырашы. Хут транзитрен кандықсыр автобус сем келзе тірме умне ал урине сынжырланы шынзіне андар Тебір чух Арестант семех епле пралук карда хышне тухса тарын шыдык чавашы де темле вилесене пыдарашы. Мюллер полковник шын чакнашкал әшшәне булмананде. выл ик вишерне ялан хибекех лапка бурынче. Хомханма солдав щук чешке унжух. Казимира паллама пултараган список нет вас эш он забырать. Кавальска ялінчі салтыс немешсембе такшанах келіштерзе ішленескер. Полковник үйтнебе юлашки ширім шул хушинче, ялда кам-кам бұрынныне каласа қаласа Тада костылра вильнизембе журалнизене алы шул хуши пір ятсіктер мезір шырзабыны кәнегезіне илсе келсе бачы улбут шурденче Казимир шуралныранба эшлесе бурын таршызы де нумайышне тупса килччш. Хыжы бересем, тірлі вғытра шивықре хуласыне тұқса кайны болны, анчах весене де жырамадыдын нәнде. Кәшек тупа-тупа келіш. Ул будын кәшені вілі немішсем келічен келден тұқса тарма әлкірні. Польша жарынче ротты командир булныскер выл хале воеводствора вұртын бугнаган Краевый шар батальонен командиры тене хыбар пурдаға, шабақта вғытшитсен она да лектерме бұлі. Совет партизанезем сазарды келсе табынас хуйхы жүк. Везем пәчік ұшқынзем бешеш, хутран зитрен браган бұраган пәчен автомашинызыне табынгалашы. Пурынаса вара хеле бех, вырманы жынже пәчік ялзембе хуттырсынже шеш бұдан бұрынашы. Шабақта лыпқы бұрныш нумая бұмары. Февраль уйхынче кітмен жерден кезешетні бар, мүллер жын уяра бірек бүлчі. Оның туррине Вильгельм Канариса. Фюрер хушнебе абвершевін жән экономика разведкіне ерцебі мағушнамын курра марахынде. Вишіміш империя ерце бұраган жінзем, ұрышын ұлшынаган мар. Ұлшынзан вара пушлыхе хышын ына бұхынса тұрагансем де, ұжы зенчен чазақ тұқса сербінеген. Мінле шыба кәдет жимана. Тезе шырхут та ыйтры бұлі ұйхевішнебе аптрана мүллер шав узал хыбара илтнеренбе. Юлашкенченена Канарис вырне йыжынны ганзен полковник хый резиденцине чендерчі. Марту ихенче Мюллер шивыхре аэродромран самолет паларса Шене Шәне пушлық күші умне тұқсатыр ичен малдан был киве ебе курса калашма шуттытры. Адмирал хыйне хый ним булман бекех тұдатмен. Час-часақ шуйттывать, юратны таксына çрмменнчен шыла шыла ажашлать. Хый нене епле булзан да пыдармадыржать. Ман зепілбек ослы чырчун урых щуук. Вăл эдемрен те осларах. Мӹншӹнне пелес килети, чейен кулса ыдать вăл. Мӹншӹн? Мӹншӹн тесен вăл мана шанать. Мана шанагансем вара яланах кӹре шымылынах шефа шанма булати. Ганзен полковник хамыр шинанте. Шабақта хывыр Польшына мен дума тухса кайны шинчен Ангалар. Ун шинчен шактенчере иксімірсір бұшне урықнигамдан білдір кучапладыға. Анчақшы вунда мен туза бұрынны шинчен ұйтмазыр шырлағас шүкшке, вараман мінлі хурав барас. Мінді бұлін тупса суймалла. Сымахран поляксене сене вырыссембе яма хадірленет пірдеме булать. Херлі жар хевеляныш нелле хывыртшындерсе келіне чух, поляксене сене вырыссембе хирштерсе янышынна фюрер тивішлібе тавдумазыр хыварме. Пүйделер түлі шуғыш, она мінле бұрнышлама май шеш білесчі. Эсертин шеш польшыран даврындырвет. Поляксем вырыссыне курайманныне сесірір болы. Візем ғытларақ кураймашы. Шабақта пирен візіне вырыссымбе абыштар заямаллах. Эсірағы міндывыр. Казимира паллама булдыраган бұляксене вілересі ше совет партизанисен аллыбе дывыр партизанзем пір ял халықне ваттывы тебех вілерзепдернішін женілтсен пәдім Польша халықы совет чыннызіне курайми пулі. Вара херлі шарын чеке урлық ашсан пирінбегін амар поляксем бейде жабышмалла пулі. Генелі жуғыш, хавасланса үкремюлір. Ибір пір-бір чабатухны партизан отрядне провокаторзем ярзадулдар бірді, Кавальскі ялне табындар бір. Шапла туни пірре берсе, мул мулгача тытныба бірек пулі. Эбір Казимира баллаган шинсене де влерсе бір. Поляк сене де вырысымбе жураш ярбыр. Ганзен полковник чанахах. Пілікшір пілікміш авергруппа Польшыра мен туза бұрынны шинчен үйтірі. Мюллер канари верентні бектуре. Вара абвер шефе, она тыдынна еще ыры сунчы. Хер вырланы. Партизан вұртын ішлеген антифашистсем жын Гитлер контрразведке аллыне лекни вилемрен де хыружырақ. вілмелі вилмелле пуласыбе керек камында келішмелі кедінде. Анжақ вғыдынже балач аллынже азапланса вилесі пір мар. Шавна білсе, Турханов малдан евына иреге кыларас берге ішлеме жуғышлары. Вара Янчикпа Кальтенберга пилікшір пилікміш авер жінжен тірлі сведінізен бұштарма хұшы. Канрад хын пәчік ұшқынне тюрех улбут жүрчі бәдінші вұрмана күжарчыде, шыхан евенчен туғаган шулзембе мінлешінзем үртсе жүреніне зынама бекенчі. Авергруппа әшлігензем күнсеренек шіріп ергеді дашымен. Улбут жүрдінжен кашнегунах тұл жұдыла зумен бронетранспортер керлеттерзе тухатте, вармана керсен, шоссе жүлінжен пырынса кушран шухалать. Бронетранспортер жінче спиннинг сембе вылдасем тыцалараган офицер сембе салтаксем пулла кайныне пілме йывыр булмары. Чынақта, візем яланах сагыр сегетре кайылла тавырнашы. Хышчух, шав автомобилях, пулышсене кажа хир жилсе Тăлхăр ул бут çүртеннчен салтаксем тиен грузовиксем тухса каящ те апатумменн кайрла Ундан чүрежезір автобус каллі маллі хутлама тытынать. Ына пулеметпа шеш пожалланны мотоциклиссем хураллашы. Кунде терме машинал ылжынче абвержын темрен те хакла арестантсем не білдерет. Вун бір сегетре сен жөлібек шамыл ба сыпкалла мотоцикл вештерзі бұны көрінат. Автомобиль жінче яланақ виші херарым. Мотоцикл жінче виші автоматчик. Кальтенберг візем жіне тінгерзе бұқры. Пәрі самаяқ шүзе кайны алыран ертім бұлмалла. Шүжедек вагарны, пижеде палырмаллақ біргеленіне. Тепри әнік тәслі қыпқа жүшлей яланах рульды цабырать. Ку ероспюлле пүлле илемле херарым, вадыр шулдан да булмалла. пулмалла. сары жүшілі, унран улчи жүл Шамырк Шамрк студентка бек туйнать. Кондра бачы умень яланах кайылла таврнаççы. Канрадын чималдан шак херарымзем ышта кайсе білес келчі. Варавыл вӹзене ерлеме Шосерен бұрынсан, симс варманы жынче. Пызык хұртны бұрмен. Хұртны варенче, шаврага күлі елбешке жажыға дулдарны черкеміл евер ялдырдатса вырдать. Офицерзем шағында бұлла жүреші булас. Чынақта, ширан херенче кеміземде бұр. Шымыл машина шав кемізем батне бұрзачарынче. Вара купальник вешен тұрза юлны херарымсем шывра шымбырдатма жеш. Мотоцикл баларса автоматчиксем вәсен хуралі. Мен лешінзем Улбу Ул бұдарым хері тада вәзен тарчы бұлас шукха. мүллер полковник поляк сене хүделеме хурал уйырзапаме. Абвергруппыра машинист машинисткізем болсан, вәзінчен, шыған евенче мән болза иртнене ұйтса білме май жүкші. Салдақсыне вілерсе, хызіне партизансен базыне тұтса гайсан, мән көрне ұтлашы ех бұдарза тамыш. Шак шуғышпа выл Турханов патне бычы. Унда пір вғытрақ, яничек хуларан даврынчы Соколов разведкаран. Ну тузымсем, мінлехі бар білдірестедір, жән полковник. Әнер Мюллер арымбе баллашым, ына берті дезічінеші. балыған валютчик падінжетіл бұлдымыр. Ылдын ябалазембе ют шыржывсен валютіне дуянашын жунса жүрет. Тері янечек. Мінде бүліні ұйтса білме майгілчі. Германирен иртне мүллер Мюллер бе амышне илсе келдім дері. Еміге амыжы Маргарита ятлы. Урых те білеймерім, анжақ шак күнзенжек тепреділ бұлмағалаш сададылдымыр. Тен унчух эш ытлара хоне. А, какамзем күллере шыва кәне иккен. шуғышлары қанрат чакна үлтсен. Калаха, берті херлі жүшлі мари, ыйтрывыл саспа. Шүше шулым дивзе әнтнебеге херлі бұлас. Эзі на курныйым. Темеші хутта курны. Педейлемле херарым, пишсе житне жырла бекех. Этлер хаюлдашсем, тері канрат. Мүллер арымне тытса келсе, ева баулыштарма май келмежі. Хулана выл автоматчик сембе бірле бронетранспортер жіне лар забынычы. Черрен пирін алла легес шук, иккеленчі янечік. Лек сенде тұрышны саягайма бұлдарад, кулзагалары Соколов. Херлі бер елықтар за жидерне бұлзан, Мюллерына евы баулыштарма келішме. Апла бұлзан, ебір візіне вишішне де тұтса келібір. Херсек айры Кальтенберг. Арымне шелемест бұлзан, тыван емігін жән пірне де бұлен херхене дегінде. Полковник шуғыжа кайры. Абвершіні зімбе немле жән де калашу бұшлас келмен онын. Анчах евнаурых немле та тытканран хыдармамай майшук пирки ирксерех канрат шухышыпе келшмелле пульчче. Юре, ху плану бапалаштар бире тервл. Кальтенберг мүллер кил йыжесем кашны кунах мменнь вырмана чи күлле шывакме шүренине, шәм вақытра візіне сазардық табынса, хайсен автомобилі шине хларца келме бұлныне тәплін каласа бачы кооперация бір херварланы дезе ятпар бір. Сиреми шешін кирлі үйтір полковник. Хам отряд немішлі калачаган поляксем зырбушне лавшызембе кемебе ишме білеген пілі гулда разведчик пулзан шидет. Херарым сене тытса вырына шырух варыр. Унда Мюллер представителебе ұштатель бұласыне, евына запландарнышын явап тыттарасыне білдерір. Халі операция мінлет ұзайыр тересі бірге тәпленірек қалашсададылы бір, тәрі Турханов. Хер варлама палыртны гун, Кальтенберг хэйн отрядне кывак шудыллах шул юппене илзе бычыде игі бая уйырчы. Пәрі бұзғырахи шоссе тызылза выртны варманау хурала юлчы, тепри күлі баденче евіш хушыне бұдан задачы. Операция малдан шоғышлаза хуны бігек вун сехетре улбут жән қабір кабір Мерседес автомобильбе хватлы МВ мотоцикл кірлеттерсе келіне көрінші. Шол юпене тұрса юлын партизанзем вәзіне чырмандар кайма чырмандармарыш. Шавынба ик кішіде күлі херіне чеберекшітсі жарынчыш. Вара автомобиль жән анны херарымсем шыва секреш. Мотоцикл баларса келіне салдаксем хуралатычыш шыва керегенсене Кальтенберг инчетренех баллары. Емық квак купальник тұғынны Эльза. Выл брас телебе шымылыны жет. Вірзе хыбартны хымбы еврли, унын амышы. Берті керен купальник тұғынны. Шыва сиге сумін выл хызем жіне выжы күшпа бұқсадыраган салдаксем енне шаврын жете юреех карынгалаза шүллі кіресіне Ундан аллызембе шыва жапса, йыды евір ішме бұшлары. Нимленгек текет мен хурал жызем, бір жере бұғынса шыппын дем жінжен калашмадыдын Евішцем құшын жебудан партизанзем, тақшанақ візіне автомат бәділлене. Берір команды бачы Конрад. Веше автомат бір қарасақ шадырдаттарма бұштылары. Неміш талдақсем саланса каймада әлгіреймеріш. Шере тюплетсе үкріште, кыштақ жылдаткаланы ғышын лыпланса выртырыш. Канрат, евішсем хушынжен тұқса шыва кіреген сене пистолет пателлері. Эй, шыврезем! Халек ширан херене тұқыр. Хавыртырақ, тада хавыртырақ. Таван чілхебе команда бажывыл. Херарымзем давлашады марыш, шывран тухрыште автомобиль патне чупса бычыш. Гер фюрер, эзір ена шырбуле, и бір біляксем маршке, сирін еші немішсемех, ма перешав дирек тискерін табындыр. Негамран храманны не сағы ыйтры берді. Эбер нехшанды бір, фрау Мюллер. Пере біляксем мар, эзір керлі. Хавырт тумланырда автомобиль ішне Эбі сире вишсіреде ариследіп, сиввен галары канрат. Элсіба иккіжі волкаланы бек турыш. Амыжы тын білмей болса шыре үкірі. Канратына машина ұшне шіклесе де әш тұхмары. Мұжырын бұртмалды сарлаға түжек евер самырскере нембеде алықран шіклесе кіртме май келмері. Вара Кальтенберг ына шіре бұрақры. Хевне шыручиксе ғварчы де четреген сексе чітреген берттіба юнажар бұрсаларчы. Кайрымар, шофера шурымран тіртсе каларе Мотор тагама шилленен мекерсе ячы. Резина базем хойра сирбетріш. Вара шымыл автомобиль анзыр шолба вырмана керсе жухальчы.